14014 Fatwa Savol: Ramazon kunlaridan birida bomdod namozidan keyin uxlab qoldim va ehtilom bo'lib mani chiqdi. Bu holat mening nazoratimdan tashqari yuz berdi. Agar o'sha kuni rozani davom ettirib, kunni rozador holatda yakunlasam, rozam qabul bo'ladimi? Ikkinchi savol: Bu turdagi tushlar iblisdandir, lekin u Ramazonda zanjirband qilingan-ku. Unda qanday qilib ehtilom bo'ldim? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Qisqacha qilib aytganda, Ramazon kunduzida ehtilom bo'lish rozani buzmaydi. Chunki bu insonning ixtiyori va toqatidan tashqari ish bo'lib, uni to'xtata olmaydi. Agar ehtilom bilan birga mani chiqsa, ibodatning durust bo'lishi uchun g'usl qilish vojib bo'ladi. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javob ostida ikkita asosiy masala bayon qilinadi. Birinchisi ehtilom rozani buzadimi yoki yo'qmi? Ikkinchisi Tush shaytondandir hadisining ma'nosi. Birinchi masalaga kelsak, Ramazon kunduzda ehtilom bo'lish rozani buzmaydi. Chunki bu insonning ixtiyori va toqatidan tashqari ishdir va kishi uni to'xtata olmaydi. Alloh azza va jalla shunday deydi: La yukallifullohu nafsan illa wusaha. Alloh hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga buyurmaydi. Baqara surasi 286-oyat. Ibn Qudoma shunday degan: Agar ehtilom bo'lsa, rozasi buzilmaydi. Chunki bu uning ixtiyorisiz sodir bo'lgan. Bu xuddi uxlayotganida tomog'iga biror narsa kirib ketganiga o'xshaydi. Iqtibos tugadi. Mughni 3-mujallad 22-bet. Doimiy qo'mitadan Ramazon kunduzida ehtilom bo'lgan kishi haqida so'ralganda, ular shunday javob berganlar: Kim rozador yoki haj va umraga ehrom bog'lagan holda ehtilom bo'lsa, unga gunoh ham, kaforat ham yo'q va bu uning rozasiga ta'sir qilmaydi. Agar mani chiqargan bo'lsa, unga janobatdan g'usl qilish vojib bo'ladi. Doimiy qo'mita fatvolari 10-mujallad 274-bet. Ihtilom bu uyquda jinsiy aloqani ko'rishdir. Bu Alloh odamlarni, erkak va ayollarni yaratgan fitriy narsalardandir. Mu'minlar onasi Ummu Salama radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Abu Talhaning ayoli Ummu Sulaym Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, Alloh haqdan hayo qilmaydi. Agar ayol kishi ehtilom bo'lsa, unga g'usl lozimmi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Na'am, idza ra'atil ma." Ha, agar suvni ko'rsa dedilar. Sahih Buxoriy 282-chi, Sahih Muslim 313-chi hadis. Ehtilomdan murod uxlayotgan kishining jinsiy aloqani tasavvur qilishidir. Ikkinchi masala: Tush shaytondandir hadisining ma'nosi. Imom Buxoriy o'z sahihida rivoyat qilgan hadisda Abu Qatoda Ansoriy u Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan va suvorilaridan edi, shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ar-ru'ya min minalloh val min ash shayton. Yaxshi tush Allohdan, yomon tush shaytondandir. Fa iza halama ahadukum al hulma yakrahuhu falyabsuq an yasarihi. Birortangiz o'zi yoqtirmagan yomon tushni ko'rsa, chap tomoniga tuflasin. Valyastaid billahi minhu falan yadurrah va uning yomonligidan Allohning panohini tilasin, shunda unga aslo zarar qilmaydi deganlarini eshitdim. Sahih Buxoriy 7005-hadis. Bundan maqsad shayton bunga undagan yoki sabab bo'lgan degani emas. Jinlarning itoatsizlari Ramazonda zanjirband qilinishi shaytonlarning vasvasa qilish va yomonlikka buyurishdan to'xtashini anglatmaydi. lekin bu Ramazondan boshqa oylarga qaraganda kamroq bo'ladi. Buning ta'siri seziladi va kuzatiladi. Ibn Hajar rahimahulloh shunday deydi: Yomon tushning shaytonga nisbat berilishi u sodiq tushdan farqli o'laroq shaytonning yolg'onchilik, qo'rqitish va shu kabi xislatlariga mos kelgani uchundir. Sodiq tush esa ulug'lash ma'nosida Allohga nisbat beriladi. Vaholanki barcha narsa Alloh tomonidan yaratilgan va taqdir qilingandir. Fathul Bari 12-mujallad 393-bet. Vallohu alam.